بسم الله الرحمن الرحيم وأما تغميض الميت وغسله وحمل الجنازة وأكل ما مسته النار والكلام الفاحش فليس شيء من ذلك حدثا عند عامة العلماء وقال بعضهم كل ذلك حدث ورووا في ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غمض ميتا ميتا فليتوضأ ومن غسل ميتا فليغتسل ومن حمل جنازة فليتوضأ وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للمتسابين للمتسابين إن بعض ما أنتما فيه لشر من الحدث فجدد الوضوء وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضعوا مما مسته النار ومنهم من أوجب من لحم الإبل خاصة وروي توضعوا من لحوم الإبل ولا تتوضعوا من لحوم الغنم ولنا ما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما علينا الوضوء مما يخرج وليس علينا مما يدخل وقال ابن عباس رضي الله عنه الوضوء مما يخرج يعني الخارج النجس ولم يوجد والمعنى في المسألة أن الحدث هو خروج النجس حقيقة أو ما هو سبب الخروج ولم يوجد وإليه أشار ابن عباس رضي الله عنه حين بلغه حين بلغه حديث حمل الجنازة فقال أتتوضأ من مس عيدان يابسة لأن هذه الأشياء مما يغلب وجودها فلو جعل شيء من ذلك حدثا لوقع الناس في الحرج وما رووا أخبار آحاد وردت فيما تعم به البلوى ويغلب وجوده ولا يقبل خبر الواحد في مثله لأنه دليل عدم الثبوت إذ لو ثبت لاشتهره بخلاف خبر القهقه فإنه من المشاهير مع أنه ورد فيما لا تعم به البلوى لأن القهقهة في الصلاة مما لا يغلب وجوده ولو ثبت ما رووا فالمراد من الوضوء بتغميد الميت غسل اليد لأن ذلك الموضع لا يخلو عن قذارة عادة وكذا بأكل ما مسته النار ولهذا خص لحم الإبل في رواية لأن له من اللزوجة ما ليس لغيره yetib kelganimiz masala o'sha tahoratni nimalar sindiradi باب حق haqida ketyapti gaplar lekin tahorat sindiradi deb o'ylab yuriladigan tahorat sindirmaydigan narsalar aytilyapti ekan bu yerda. Boshlaydilarki, o'ligini ko'zini yumib o'ligin o'likka teginish bir mayitga yo o'ligini yuvish yo janoza ko'tarish yo o't tekkan narsani yeyishlik, ya'ni pishgan narsani va buzuq so'zlar beposhna so'zlar mana bulardan birontasi tahoratni sindiradigan narsa emas ammo ulamo nazdida. Ya'ni buni ham tahorat sindiradi deganlar bor ekan, lekin umumiy ulamolar demak e, o'likka tegib yuvish, e, janoza ko'tarishlik, ya'ni tobutni ko'tarish, e, pishirilgan ovqat yeyishlik, va buzuq beposhna so'z so'zlash tahorat sindirmaydi der ekan. Ammo ba'zilar tahorat sindiradi, ularning hammasi der ekan. Va rivoyat qilishadi bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadis rivoyat qilib, uzat aytdilarki, kim o'ligini ko'zini yumsa, ya'ni o'likka qarasa, tahorat qilsin, kim yuvsa, tahorat qilsin, mayitni yuvsa, kim tobutni ko'tarsa tahorat qilsin degan hadis rivoyat qilishdi. Termiziyni rivoyatlarida ekan bu hadis. Yana Oysha roziyallohu anha onamizdan bu kishi ikkita bir-biri bilan so'kishayotgan odamni aytdiki, sizlar turgan bu ish, bu so'kishish musulmon bir-biri bilan so'kishishligi tahorat sinishidan qattiqroq yomonroq narsa. Tahoratingizni yangilab olinglar dedilar. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat bo'lgan hadis payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, o't tekkan narsadan tahorat qilinglar. Ya'ni xom narsa yesanglar, mevaga o'xshagan tahoratinglar sinmaydi, lekin pishgan narsa yesanglar tahorat qilinglar. Mana bunday hadislarni rivoyat qilishib, demak, e, yuqorida aytilgan ishlarda tahorat sinadi degan ulamolar ham bor ekan. E, ulardan ayrimlari bo'lsa, u o't tekkan narsalardan faqat go'shtda tuya go'shti yesa, shunda tahorat qilish vojib deyishadi. Va rivoyat qilinadiki, tuya go'shtidan tahorat qilinglar, qo'y go'shtidan tahorat qilmanglar, ya'ni tahoratinglar sinmaydi. Xullas mana shuncha dalillar bilan e, qarang, hech kutilmagan narsalarda tahorat sinadi degan bir gaplar aytilyapti. ba'zi odamlarda og'zida bor kim mayitni yuvsa tahorat qilib olsin, tahorati yangilab olsin deb. Mana shu yerdan kelib chiqqan shu asos bor ekanda. Biz nima dedik? Bularda tahorat sinmaydi dedi ulamolarimiz. Dalilimiz shu ekanki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bizga tahorat vojib bo'ladi chiqqan narsadan. Bizga tahorat vojib bo'lmaydi kirgan narsadan dedilar. Ya'ni bir narsa chiqibki najas chiqsa insondan o'sha inson tahorat qilishi vojib bo'ladi. Ammo bir taom yesa, suv ichsa, unda bu bir narsa chiqqani yo'q, demak tahorat sinmaydi debdilar. Ibn Abbos roziyallohu anhu dan ham shu mazmunda rivoyat borki, tahorat chiqqan narsadan bo'ladi. Ya'ni bir najas chiqsa, e, masalan, birov tuflasa, bu bilan tahorat sinmaydi, najas chiqsa. Bu narsa topilgani yo'q. Ya'ni hozirgi sanalgan narsalarda bir najos chiqqani yo'q. Bu masaladagi ma'no shuki, betahoratlik e, najasni haqiqatan chiqishligi tahoratni sindiradi yoki o'sha najos chiqishiga sabab bo'ladigan narsa. Masalan, uxlab qolsa e, tahorat sinadi dedi, yotib uxlab qolgan odam tahorat sinadi. najat najos chiqishligiga sabab bo'ladigan narsa bo'lsa, u tahor betahoratlik bo'ladi. Bu narsalar topilgani yo'q mana bu aytgan yuqoridagi masalalarda. Ibn Abbos roziyallohu anhu o'shanga ishora qilib aytayaptilarki, ya'ni Ibn Abbosdan so'rashdi-da, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam e, tobutni ko'targan odam tahorat qilsin deganlar deb shu hadis Ibn Abbosga yetib kelganda u kishi aytayaptilarki, bir quruq yog'ochlarni ushalsang ham torat qilaverasanmi? Ya'ni tobutni, yog'ochini ushalsang torat qilaverasanmi? dedilar. E, ya'ni buni sababi bor. Bu gapni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan tahorat degan so'zni o'zining bir ta'vili bor ekan, bu aytilar ekan. Bu narsalar ko'p mavjud bo'ladigan narsalardandir. Ko'pincha odam shu o'li yuvgani kirishi mumkin. E, janozaga qodir bo'lib tobut ko'tarishi mumkin. Taom doim ovqat bilan inson tirik. agar bularni biz e, yo ulardan birini betahoratli desak, unda odamlarda odamlar tanglikka tushib qoladi, qiyinchilik bo'ladi. Endi yuqoridagi hadislarga nima deymiz? Bu hadislar deyaptilar Musannif rahmatullohi alayh. Ular yolg'iz-yolg'iz odamlarning xabarlari bo'ldi. Bu shu masalada bo'lyaptiki, bu xabarlar balvo om edi. Ya'ni hamma mubtalo bo'lishi mumkin bo'lgan narsalarda ko'pchilik payg'ambarimiz aytdi deb shu hadislarni keltirmadi. Bir bir odamlar aytishdi. Ko'pincha bo'ladigan ishlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan yo qilgan so'z yo ishlari bo'lsa, e, ko'pchilik rivoyat qilish kerak edi. Bu shunaqa odamlarda ko'p bo'ladigan ishlarni, masalan, aytaylik ovqat yesang torating sinadi degan so'z hamma mubtalo shunga ovqat yeydi demak sahobalardan ham juda ko'pi payg'ambarimiz ovqat yesang tahorat sinadi deb aytgan deb rivoyat qilishlari kerak edi holbuki unday bo'lmadi bir bir odamlar yolg'iz yolg'iz odamlargina rivoyat qildi bu unga o'xshagan masalalarda yolg'iz odamlarni xabari qabul qilinmaydi chunki yolg'iz odamlarni xabari bu shu hadis sobit bo'lmaganligiga dalil bo'ladi. Chunki agar hadis sobit bo'lsa, unda yolg'iz odamlar emas, hammaga mashhur bo'lib ketardi. Mana qahqaha xabarini xilofida. Qarang. Qahqahada torat sinadi deb e, o'tgan darsimizda o'tdi. Mana bu hadis mashhur hadis. Ya'ni qahqahada tahorat sinadi degan gap payg'ambarimizdan ko'p odamlar rivoyat qilishgan sallallohu alayhi vasallam radhiyallohu anhu. Holbuki namozda kulvarish degan narsa kam sodir bo'ladigan ishku. Hamma ham bunday qilmaydi. Bir odam bir umrida biror marta qilishi mumkin yo bo'lmasligi mumkin bir umrda ham. Shunga ham agar payg'ambarimiz aytgan ekanlar darhol ko'pchilik sahobalar qahqahada tahorat sunnat deb turibdilar. endi yuqoridagilarni o'sha aytgan gaplari sobit bo'lsa, ya'ni haqiqatan ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu e, ovqat yesang, ya'ni o't tekkan narsa, pishgan narsa yesang, torating sinadi. E, janoza ko'tarsang, tobut ko'tarsang, torating sinadi, o'lik yuvsang, torating sinadi degan bo'lsalar, shu gap rostdan ham payg'ambarimizdan sobit bo'lgan bo'lsa, bular qilgan rivoyatlar. Unda o'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat ol degan gaplari bu gapdan maqsad e, shu o'likka qo'ling tekkandan keyin qo'lingni yuvib ol degan ma'noda. Tahorat ol degani qo'lingni yuv degani. Xolos. Chunki e, odatda o'sha o'ligini yo bu yashirib, tegib, e, o'likka tekkan qo'lda bir najosat bo'lib qolishi mumkin. O'shaning uchun qo'lingni yuvib ol degan ma'noda bo'lyapti. Shuningdek, e, yog'li taom yeganda ham, pishgan ovqat yesa ham qo'l yog' bo'ladi, qo'lingni yuvib ol degan gap ma'noda bo'lyapti. E, shuning uchun ham e, o'sha ba'zilar hamma ovqatlar, hamma go'shtlarni, pishgan taomlarni yesa tahorat sinmaydi, balki faqat tuya go'shtini yesa tahorat sinadi deyshapti. Chunki tuya go'shtida boshqa go'shtlardan ko'ra boshqa go'shtlarda topilmaydigan yopishqoqlik bo'lar ekan. Ana shu qo'lingda demak yopishqoqlik bo'lib qoladi, qo'ling yopishqoq bo'ladi. Shuning uchun qo'lingni yuvib ol degan ma'noda bu tahorat ol degani qo'lingni yuv degan mazmunda keldi deb ta'bir qilinyapti. وهكذا روي أنه أكل طعاما فغسل يديه وقال هكذا الوضوء مما مسته النار Mana shuningdek rivoyat qilinganki, Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam e, taom yeb turib qo'llarini yuvdilar va dedilar pishgan ovqat yegandan keyingi tahorat shunaqa bo'ladi dedilar ya'ni bu yerda demak tahorat emas qo'l yuvish mazmunida ekan e, mana bu gap bilan demak u yuqoridagi gaplar e, tahorat qil degani emas qo'lni yuv degan ma'noda tushunilar ekan val murodu min hadisil g'usl falyaghtasil idza asabathu ghasalatun najisa va qawluhu falyatawadda fi hamlil janazati lil muhdis ليتمكن من الصلاة عليه وعائشة رضي الله عنها إنما ندبت المتسابين إلى تجديد الوضوء تكفيرا لذنب سبهما والله أعلم Endi g'usl to'g'risidagi hadis. Ya'ni e, ba'zi hadisda o'sha e, o'lik yuvgan odamlar g'usl qilsin degan mazmun ham bor ekan. Agar shu yuvishlikda e, haligi mayitdan chachragan suvlar u insonni badanlariga har yerlariga tegib ketgan bo'lsa, albatta u endi har yerini yuvolmaydi shuning uchun g'usl qilib olsin. Unga najas tekkan badanni har joyiga degan ma'noda. Endi tobut ko'targan odam ham tahorat qilsin degani tobut ko'targan odam e, tahorat qilib tobut ko'tarsin demoqchilar. Tobut ko'targaning uchun keyin tahorat qil deyotganlari yo'q, balki tahoratli holda tobut ko'tar deyaptilar. Buni mazmuni bizlarda e, birov bir mu'min musulmon vafot qilsa o'sha o'lgan yerida o'sha uyida yuvib tarab namozini o'qib keyin tobut ko'taramiz o'zi aslida tobutni qabristonga olib borib turib keyin janoza o'qiladi avvaldan rasululloh sollallohu alayhi vasallam va e, sahoba ikromlar e, tobutni olib borishib qabristonga qancha odam borsa yo bir namoz o'qiydigan bir joyga qo'yiladiki o'sha yerda bu masjidni ichi degan emas o'sha odamlar sig'adigan bir joyga ana o'sha yerda keyin e, janoza o'qiladi demak janozani ko'tarish tobutni ko'tarish uchun tahorat kerak deyilyapti toki e, olib borib qo'ygandan keyin janoza o'qiguncha tahorat olgan olgani vaqting bo'lmaydi shuning uchun tahoratli holda ko'targin keyin darhol janoza o'qish imkoni bo'lsin senga degan ma'noda kelyapti dedilar. Endi Oysha roziyallohu anhani e, so'kishayotgan ikkita odamga tahoratinglar yangilaylar degan chaqiriqlari bu so'kishlik gunohdir. Shu gunohlarga kafforat bo'ladi tahorat degan mazmunda. Ya'ni e, yuvinvalinglar yuz qo'llaringizni yuvib tahorat qilib olinglar, hozirgi qilgan gunohlari kafforat bo'lsin degan mazmunda deb tushuniladi vallohu alam. Mana shunday qilib xullas bizi mazhabimizda omma ulamo yuqorida aytilgan holatlarda tahorat sinmaydi degan fatvoni berdilar. Va man tawaddo'a thumma jazza sha'ra aw qallama dhufra aw qassa shariba aw natafa ibtayhi لم يجب عليه إيصال الماء إلى ذلك الموضع عند عامة العلماء وعند إبراهيم النخعي يجب عليه في قلم الظفر وجز الشعر وقص الشارب ووجه قوله إنما حصل فيه التطهير قد زال وما ظهر لم يحصل فيه التطهير فأشبه نزع الخفين ولنا أن الوضوء قد تم فلا ينتقض إلا بالحدث ولم يوجد وهذا لأن الحدث يحل ظاهر البدن وقد زال الحدث عن الظاهر إما بالغسل, بالغسل أو بالمسح وما بدا لم يحله الحدث السابق وبعد بدوه لم يوجد حدث آخر فلا تعقل إزالته بخلاف المسح على الخفين لأن الوضوء هناك لم يتم لأن تمامه بغسل القدمين ولم يوجد إلا أن الشرع أقام المسح على الخفين مقام غسل القدمين لضرورة تعذر النزع في كل زمان فإذا نزع زالت الضرورة فوجب غسل القدمين تتميما للوضوء وإنما أورد نتف الإبت وإن لم يكن ما يظهر بالنتف محلا لحلول الحدث فيه بخلاف قلم الأذفر لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من مسح إبتيه فليتوضع وتعويله فليغسل يديه لتلوثهما بعرقه خب yana muhim bir masala hozir bugungi darsimizdan boshlab endi biz nima ishlarda tahorat sinmaydi shular haqida gap ketyapti. Shularni o'rganyapmiz. Aytayaptilarki, birov tahorat qildida keyin bir tukuni yuldi. Masalan, qo'lidagimi bir mm, biron tukni yuldi. Yo tirnoq oldi. Yo mo'ylovini qaychiladi. Yo qo'ltiq ostini tukuni yuldi. Shunda tahorat sinadimi? yoki o'sha yerda yuvib olish shartmi? Tahorat sinmaydi. Va o'sha e, tuki olingan joyiga suv yetkazib qo'yishligan vojib bo'lmaydi. Ya'ni omma ulamo ko'pchilik olimlarimiz shuni aytadi. Olimlarimizdan Ibrohim nahaiy nazarlarida e, u odamga vojib bo'ladi tirnoq olganda qo'lini yuvishlik. Tahoratli odam tirnog'ini olsa, endi qo'lini yuvsin, o'sha tirnog'ini yuvsin. va tukuni yulsa o'sha yerda yuvsin va e, mo'ylovini qisqartirsa ham e, vojib bo'ladi unga o'sha joyini mo'ylovni olingan joyini yuvib olishlik. Bu gaplardan e, bu gaplarning sababi shuki, tozalagan joyi, toza bo'lgan joyi ketdi. Tirnoqni yuvdi, o'sha tirnoq olib tashladi. su tekkan joy de endi suv tegmagan joy chiqib qoldi tagidan yo tukni yulsa tukni tagi tuk toza edi suv teguvdi o'sha ketib qoldi endi uni tagiga suv tegmagan edi ya'ni o'sha tukni o'rniga demak o'sha tozalangan narsa ketib qoldi endi ochilib ko'rinib qolgan narsaga suv tegmagan tozalanmagan demak o'sha yerga yuvib qo'yish kerak xuddi mahsizga yetsangiz oyog'ingizni yuvib qo'ygandek deyaptilar mahsi tortib yurardingiz keyin mahsini yechgandan keyin agar tahoratli bo'lsangiz mahsini yechgandan keyin oyog'ingizga tahorat ketadi yuvib olasiz u tirnog'ingizni olsangiz ham tagini yuvib oling deyaptilar bu ibrohim nahayni so'zlari lekin e, ko'pchilik olimlarimiz ya'ni mazhabimiz sohiblari ulug' ulamolar bu holatlarda o'sha joylarga suv tegizish shart emas debdilar dalilimiz shu ekanki tahorat komil bo'ldi. Endi bu tahorat tahoratsizlik bilan sinadi. Tahoratsizlik nimaligini sanadik, o'shalardan biri bo'lsa sinadi. E, ulardan biri topilgan yo'q bu holatda. Negaki tahoratsizlik e, badanni zohiriga tushadi. Ya'ni bir o'ta tahorat sinsa, demak, ma'lum joylarimizga tahoratsizlik tushdi, o'sha yerda yuvib olishimiz kerak. Qo'limizni, yuzimizni, oyog'imizni boshimizga mas tortamiz. Mana shu zohirga tushadi tahoratsizlik. Endi siz tahorat qilganingizdan keyin shu zohirni yuvdingiz. O'sha aytilgan joylarni tahorat qildingiz. yo yuvdingiz, yo boshingizni mas tortdingiz. Tahorat ket, tahoratsizlik ketdi, tahoratli bo'ldingiz. Endi keyin ochilib qolgan joy, mana bu tirnoqni olganimizdan keyin qolgan joyi, misol. Unga u avvalgi taharatsizlik endi kelib chiqib qolmaydida. Siz o taharatsizlikni tahorat bilan tozalab, tahoratli bo'lib oluvdingiz. Endi tirnoqingiz olsangiz, o'sha avvalgi taharatsizlik haligi olingan tirnoqqa tushib qolmaydi. Chunki bu olingan tirnoqingiz siz olmay turib badanni zohiri emas, badanni ichi hisoblanardi. Badanni ichiga taharatsizlik tushmaydi. Siz olganingizdan keyin endi badanni zohiriga aylandi bu. Bunga avvalgi taharatsizlik tushmaydi. endi tirnoq olgandan keyin yangi joy ochilib qolgandan keyin tahoratingiz sinmadi-ku, boshqa tahoratsizlik topilgani yo'q-ku. Demak, qaysi tahoratsizlikni ketkiziladi? O'shani yuvish bilan. Mana shu yer toza emas deyishligimiz uchun shuni tozalash kerak, shu e, tahoratsizlikni ketkizish kerak degan gapni aql olmaydi dedilar. demak hozirga aytilgan ishlarda e, mo'ylov qisqartiriladigan bo'lsa yo e, qo'ltiq tuki olinadigan bo'lsa yo tirnoq olinadigan bo'lsa bu holatlarda o'sha joylarni tahoratli holda qilinsa shu ishlarni o'sha joylarni yuvib olish kerak degan gap to'g'ri emas deyaptilar endi yuqorida mahsini mahsiga mask tortishga o'xshatishdi bular unga o'xshamaydi bu Chunki tahorat u yerda komil bo'lmagan. Tahorat komil bo'lishligi uchun oyoq yuvilishi kerak edi. Oyoq yuvmay maqsadimizga maqsad tortganmiz. Oyoq yuvilmadi. Lekin shariatimiz shu mahsiga masx tortishlikni, oyoqlarni yuvishlikni o'rniga qoyim qilib qo'ydi. O'rniga qo'yib qo'ydi. Ya'ni oyog'ing yuv mahs kiygan bo'lsang, keyin tahorating sinsa, oyog'ingni yuvishni o'rniga masx tortib qo'ysang ham oyoq yuvgan bo'lasan dedi. Nima uchun? Har zamonda mahsini yechib oyoq yuvorishlik mumkin bo'lmagani uchun. E, ya'ni qiyinchilik bor. Har tahoratda mahsini yechib oyoqni yuvib yana mahs kiyishda. Shuning uchun shariatimiz bizga yengillik berib, bu mahsini yechmasdan masx tortib qo'yavergin, oyog'ingni yuvmasang ham bo'laveradi agar tahorat bilan kiygan bo'lsang deb bu yengillikni berdi-ku. Endi o'zingiz mahsulni yechib olgan bo'lsangiz, sizda u qiyinchilik qolmadi endi, yuvishingiz kerak. Demak, vojib bo'ladi oyoqlaringizni yuvishingiz toki tahoratingiz komil bo'lishi uchun. Bu boshqa masala bu. Yuvilish kerak bo'lgan oyoqni yuvmaganingiz uchun endi masih yechilgandan keyin yuvishingiz vojib. Mahs kiygan vaqtingizda yuvmasligingizga ruxsat. Mas tortib qo'yaverasiz. Ammo bu tirnoq tagini ham yuvasan degan buyruq yo'q edi-da. Shuning uchun tirnog'ingizni olsangiz o'sha yerda yuvishingiz vojib bo'lmaydi. Endi qo'ltiq ostini yulishlik vorid bo'ldi. E, garchi ana shu yulishlik bilan e, bir mahal, bir o'rin ko'rinmay turgan bo'lsa ham, e, o'sha yerga tahoratsizlik tushadigan. Ya'ni tahoratsizlik tushadigan bir o'rin e, ko'rinmaydi agar birov qo'ltig'ini ostini yular ekan, o'sha yerga tahoratsizlik tushib qoladi deydigan bir joy yo'q yerda. tirnoqlarni olganda boshqa gap edi. Masalan, tirnoqni olsa, olingandan keyingi joyiga masalan suv tegmagan. Ammo kishini qo'ltiq ostida tuk bo'lsa-yu, yuvgan bo'lsa misoli, endi u yuvgan joyi o'sha badaniga suv tekkanda, tuklarini ostigacha suv tekkan-ku, demak u tukni yuvilish bilan bir yuvilish kerak bo'lgan joy ochilib qoldi demaymiz. Tirnoq olganda hali ochilib qoladi, yuvilmagan joy, yangi joy chiqib qoladi. lekin o'sha e, bir tahorat qilib yuvib yuborishlik kerak bo'lgan joy ochilib qolmasa ham tukni yulganda, qo'ltiq osti tukini yulganda. Shunda ham e, o'sha yerda yuvasin degan gap keldi. Bunga dalil bor ekan. ya'ni o'sha gapni keltirganlar hazrat umar roziyallohu anhudan rivoyat bo'lgan bir gapga asoslanyaptilarki umar aytdilar kim qo'ltig'ini ushlasa ya'ni bundan o'sha qo'ltiq ostida tukdi yulsa yo qo'li o'sha qo'ltiq ostiga borsa tahorat qilib debdilar mana shu gapga binoan qo'ltiq ostida ham tahorat agar qo'ltiq ostini yulsa ham tahorat qiladi degan gapni topishibdi bular. Ammo Umarning bu gaplarini tavili mazmuni shuki, qo'llarini yuvasin, tahorat qilsin emas bu yerda. Yuqoridagiga o'xshagan qo'llarini yuvasin, chunki o'sha qo'ltiq ostiga qo'li tekkandan keyin o'sha yerda terlagan joyiga qo'l tegib, qo'l e, mana ter bilan badbo'y bo'lishi mumkin, yuvasin degan mazmunda tushunishimiz kerak deydilar. Xullas bu holatlarda demak tahorat sinmaydi yoki o'sha olingan tirnoqni ostini yuvib olish shart deyilmaydi. Bu degani yuvmay ketaverish kerak deganimiz. Tirnoq olgan odam odatda tirnoqlarni yuvadi. Lekin tahorat sinish sinmasligiga e, bu yerda ishora bo'lyapti-da. Tirnoq olganingizdan keyin tahoratingiz nuqsonli bo'lib qolmaydi. Xuddi mahsiz yetganingizdagi oyog'ingiz yuvmasangiz nuqsonli bo'lib qolganga o'xshagan ish emas bu. tirnoq olgandan keyin farazdan suv topa olmasangiz, tahoratli bo'lsangiz, namoz vaqti kelsa, shu holatingizda tahoratingizda nuqson yo'q, namoz o'qiverasiz demoqchilar. Walau massa kalban aw khinziran aw wati'a najasatan la wudu'a alayh. لانعدام الحدث حقيقة وحكما إلا أنه إذا التزق بيده شيء من النجاسة يجب غسل ذلك الموضع وإلا فلا bir odam itga teginsa ya'ni itni ushlasa yoki to'ng'izni ushlasa yo bir najosatni bossa, e, najosatni bosib olgan bo'lsa, shu odamni tahorati sinmaydi. O'sha joyni yuvib olish tushunarligan, lekin tahorat sinmaydi shu narsalar bilan. Chunki haqiqatan ham hukman ham bu yerda betahoratlik yo'qda. Lekin e, qo'liga e, najosatdan biror narsa tegsa, o'sha joyini yuvib olishli vojib. Tegmasa vojib emas. o'sha quruq masalan aytaylik it yo to'ng'iz e, hul bo'lsa nam bo'lsa qo'l tegishligi bilan o'shandan nam bu qo'lga o'tadi va bu qo'lni yuvish vojib bo'ladi chunki u najosat ular lekin quruq bo'lsa qo'lingiz ham quruq bo'lsa u tekkan it ham yo to'ng'iz ham quruq bo'lsa unda quruqdan quruqqa najosat o'tmaydi shu bilan qo'l najos bo'lmadi yuvishlik shart emas deyaptilar lekin odob albatta bu holatda yuvishlik o'zi musulmon odam itga ham teginmaydi itni ham ushlamaydi to'ng'izni ham ushlamaydi lekin masalada shuni javobi ham aytib qo'yilyapti farazan shunday bo'lsa deb yoki bir najasni bosib olgan odam ham tahorat sinmaydi o'sha najas badaniga oyog'iga tekkan bo'lsa yuvarish kerak xolos ومن أيقن بالطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة ومن أيقن بالحدث وشك في الطهارة فهو على الحدث لأن اليقين لا يبطل بالشك وروي عن محمد أنه قال المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء الحاجة وشك أنه خرج قبل أن يقضيها أو بعدما قضاها فعليه أن يتوضأ لأن الظاهر أنه ما خرج إلا بعد قضائها وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء ومعه الماء وشك في أنه توضأ وقام قبل أن يتوضأ فلا وضوء عليه لأن الظاهر أنه لا يقوم ما لم يتوضأ ولو شك في بعض وضوئه وهو أول ما شك وصل الموضع الذي شك فيه لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع وفي شك من غسله والمراد من قوله أول ما شك أن الشك في مثله لم يصر عادة له لا أنه لم يبتل به قط وإن كان آه، يعرض له ذلك كثيرا لم يلتفت إليه لكن لم يلتفت إليه لأن ذلك وسوسة والسبيل في الوسوسة قطعها لأنه لو اشتغل بذلك لأدى إلى ألا يتفرغ لأداء الصلاة وهذا لا يجوز juda muhim masalalar aytilyapti. Bir odam tahorati borligini aniq biladi-yu, tahorat sindimi degan gumoni ham bor. Uxlab qoldimmi, qolmadimmi degan darajada. Uxlab qolmaganini biladi, eshitib turibdi bir narsani, yana shunday bir gumon aralashdi. Misol uchun uyquni aytayapman men. boshqa tahorat sinadigan narsalardan qaysi biri bo'lsin, shunaqa gumon bo'ldi, aniq tahorat singani ma'lum emas. O'zi tahoratlik edi, lekin gumon bo'lsa, shu odam tahoratli hisoblanadi. Ammo kimda kim tahorat singanligini aniq biladi-yu, tahoratim bormikin degan shubhasi bor. Yo sinmadimikin deb. Tahorat sindi degan fikrda o'zi. lekin sinmadimikin yo degan bir gumon ham bor. asosiy fikri sinishligi bo'lsa, bu odam tahorat singan. Asosiy fikri tahoratliman deb o'ylasa, bu odam tahoratli, tahorat sinmagan. Mana demak, gumon tahoratdan ajratib qo'ymaydi. Ammo tahorat singanligini bilib turib, yo sinmadimikin deb bir shayton aylantiradi-ku. Bunda tahorat singan bo'ladi, tahorat qilsin endi. Chunki aniq narsa shak bilan botil bo'lmaydi dedilar. Sizga tahoratingiz aniq bo'lsa, tahoratim sindimikin degan shak bilan u tahorat botil bo'lmaydi, yo'q bo'lmaydi. Yo tahoratingiz singani aniq bo'lsa, yo tahoratim bormikin degan shak bo'lsa sizda, bu shak bilan tahoratli bo'lib qolmaysiz. O'sha aniq bo'lgan tahorat sinishlikda siz tahoratingiz singan. Muhammaddan rivoyat bo'ladiki, aytibdilar, tahoratli odam eslab qoldi. haloyga kirgan ekan hojat qazoi hojat uchun haloyga kiribdi-yu hojatxonaga kirganini esladi-yu e, hojatxonaga kirib tahoratli holda kiruvdi o'zi shu hojat chiqarib keyin chiqdimi yo kiriblar o'sha tahorat bilan qaytib chiqqanmi shu to'g'risida o'ylab qoldi shakka tushib qoldi shubhaga Shu odam e, demak e, o'zi tahorati bor edi. Biz aytdik, tahorati bor bo'lgandan keyin tahorat sindimi degan shubha bo'lsa, tahorat sinmaydi dedik-ku. Shunga bir misol ki mana bu holatda tahorat sinadi demoqchilar. Tahoratli odam hojatxonaga kirib turib, chiqqandan keyin keldi ki men hojatxonaga kirdim o tahorat ushlatganim yo'q. degan o'y keldi, gumon paydo bo'ldi. nima qiladi shu odam desa, shu odam tahorat qiladi. Qarang, bunda gumon bo'lsa ham tahorat qiladi. Nimaga? Chunki ma'lum narsa shuki, odatda tahoratxonaga kirganda tahorat tushatiladi. Demak, bu o'y unda kuchli o'y, bu unaqa shunchaki gumon bo'lmayapti. Yo buni aksi bo'lgan bir masala. Tahoratsiz odam, tahorat yo'q odam. E, bildiki, tahorat olish uchun o'tirdi. Bir tahorat oladigan joyda tahorat olmoqchi bo'lib, qo'lida suv bor, tahorat oladigan holatda o'tirdi-da. keyin hayolida bozorga chiqib ketdi-da keyin turib naryoqqa borgandan keyin tahorat oldimmi yo o'tirib tahorat olmay kelaverdimmi degan o'y paydo bo'ldi. Mana shu odam tahorat olgan hisoblanar ekan. Bozorchilarning e'tiboriga. tahoratli hisoblanadi chunki zohir gap shuki odatda tahorat olgani o'tirilganda tahorat olib turiladi odatda hojatga kirilganda tahorat ushatib chiqiladi deydik ku Tahorat dedi, dedik. Bunda ham endi tahorat olib neki undan turadi degan gapni aytamiz ekanda. Ha. Endi bir odam balki joy ko'p odamlarda bor narsa tahorat olganda boshimga tarttım tortdimmi ana hamiler, ha e, şuna shunaqa tahoratini hammasida emasu bir qismida shubhalanib qoldi bir a'zoyini yuvdimi yuvmadimi agar shu birinchi marta shunaqa e, shubhaga borgan bo'lsa birinchi marta shunday fikr bo'lsa u odam o'sha qayerini mı? deb o'ylagan joyini o'zini yuvib oladi masalan mas tortmadimmikin desangiz mas tortib olasiz qo'limni tirsagimgacha yuvmadimmikin degan gumon bo'lib qolsa, qo'lingizni o'zini yuvib olasiz. Ya'ni butun tahorat qilmay o'sha joyini yuvib olasiz. Shubha qilgan joyingiz. Chunki e, siz o'sha joyda tahoratsizlik bor deb aniq bilib turgandeksizda shu yerda. Demak, o'sha yeringizni o'zini yuvib olasiz, boshqa joylaringizni yuvgansiz, tahoratli bo'lasiz. E, o'sha yerni yuvdimmi, yuvmadimmi degan shubhangiz turibdi-ku. Endi birinchi marta shunday shubhaga borgan bo'lsa deb qo'ydik. Shu gapning mazmuni shuki, e, mana shunaqa shubhalanish unga odat bo'lib qolgan emas, e, ko'p bo'lgan emas. Bir yarim shunaqa shubhalanib qolgan bo'lsa-da, e, ya'ni umuman shubhalanmaydigan, bunga muftalo bo'lmagan odam degani emas bu. Shu birinchi, ikkinchi martalar haqida ketyapti. Davomli odatda shu mastobni boshimga mahsumga mahsus tortdimmi degan gumonlar doim aralashmaydi bu odam. Bir marta yarim marta o'qib qo'ygan bo'lsa degan mazmunda ekanda bu. Endi agar unga ko'p marta shu narsa ko'ndalang bo'lsa, shu taratqi bo'lgandan keyin hayolga shunday bir fikr keldi. Mana a'zoyimni yuvdimmi yo mahsus tortdimmi degan. Unda u odam o'sha a'zoni yuvmaydi, unga qaramaydi ham tahoratli hisoblanadi. Chunki bu endi shaytonning vasvasasi deyaptilar. Vasvasaning yo'li inson vasvasaga uchrasa, o'sha vasvasani uzib yuborish kerak. Ya'ni bekor aytibsan deb o'sha unda agar deydi e, yuvdimmi yuvmadimmi deb har tahoratida e, tahoratlar orasida bir 2-3 tahoratda bir shunaqa gap chiqaveradigan bo'lsa deydi, namoz o'qishlik ham o'xshamay qoladi u odam. shu shayton uni da bu yeringni yuvmading u yeringni chala yuvding deb bu durust emas mana shunday insonda bu vasvasa degani bir juda e, ham ko'zga ko'rinadigan darajada ochiq bo'lmasligi mumkin e, ya'ni juda ochiq bo'lsa odam aqldan ozgan hisoblanadi lekin aqlli farosatli odamlarda ham shayton ba'zi o'rinlarda vasvasa qiladi masalan mustahab qilishlikda ham o'sha istinjo qilib suv bilan tozalanishda yuvishlik masalasida biz o'tdik-ku, ko'pi 7 marta deyildi. O'zi 3 marta yuvish bilan toza bo'lsa 3 marta, necha marta yuvish bilan toza bo'lsa shuncha, ko'pi 7 marta. Yana ham toza bo'lmadi degan narsa tursa ko'ngilda bu endi vasvasa bu. Unga qaramay 7 marta yurgandan keyin toza bo'ldi deb hisoblanadi. O'sha vasvasaga tushgan odamlarni, vasvas bo'lib qolgan odamlarni e, holati bu endi. Mana bu u yerimni yuvdimmi, bu yerimga mas tortdimmi, yo'qmi degan gap ham har deb kelaversa odamda, bu demak bu odamda vasvasa bor ekan. Mana shu odam demak unga e'tibor qilmaydi. E, tahoratli hisoblanadi, yuvgan hisoblanadi o'sha a'zosini. Walau tawadda'a ثم رأى البلل سائلا من ذكره أعاد الوضوء لوجود الحدث وهو سيلان البول وإنما قال رآه سائلا لأن مجرد البلل يحتمل أن يكون من ماء الطهارة فإن علم أنه بول ظهر فعليه الوضوء وإن لم يكن سائلا وإن كان الشيطان يريه ذلك كثيرا ولم يعلم أنه بول أو ماء مضى على صلاته ولا يلتفت إلى ذلك لأنه من باب الوسوسة فيجب قطعها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو, تجد أو يجد ريحا وينبغي أن ينضح فرجه أو إزاره بالماء إذا توضأ قطعا لهذه الوسوسة حتى إذا أحس شيئا من ذلك أحاله إلى ذلك الماء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينضح إزاره بالماء إذا توضأ وفي بعض الروايات قال نزل علي, علي جبريل صلوات الله عليه وأمرني بذلك endi bir odam tahorat qildida tahoratdan keyin olatidan e, bir namlik oqqanini ko'rsa tabiiy u odam tahoratini sindiradi tahoratini qayta tahorat olat tahorat singan bo'ladi chunki tahorat sinadigan e, ya'ni siydik bavul oqdi bu yerda Ha, endi oqqan deb qo'ydilar, oqib turgan bo'lsa deb. Chunki agar namligidigina bilsa, o'sha holatida. Unda ehtimol u istinjo qilgandagi namlik bo'lib, suvdir u, bavulmasdir. shuning uchun oqqan bo'lsa degani, demak endi chiqayotgan bavul degan mazmunda ekan-da. Lekin o'zi u odam bilsaki shu davl hali oqmadi lekin o'sha olat uchiga chiqib qolgan bo'lsa demak bu odam o'zi bilgandan keyin tahorat singan bo'ladi albatta tahorati yangilaydi agar oqmayotgan bo'lsa ham lekin bir namlikni sezsa unda avval o'sha suv bilan istinjo qilgan bo'lsa o'sha suv bu bir narsa kelgani yo'q deb tahoratli holda turgan bo'lar ekan endi agar shayton unga bu ishni ko'p ko'rsatsa shunday bir narsa kelib qolgandek tahoratdan keyin shunaqa bo'laversa e, lekin e, bilmasa bu bavulmi siydigimi yoki suvmi ekanligini aniq bilmasa bu odam namozida davom etaveradi ya'ni e, tahoratli hisoblanadi unga iltifot qilmaydi qaramaydi chunki bu demak bu odam vasvasaga uchragan vasvasani kesib tashlash kerak dedik-ku vasvasa bo'lganda unga e'tibor qilish kerak emas mana bir hadis janob rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'tgan darslarimizdan birida o'tgan edi shayton birovinglarga kelib ikki dumbasini orasiga deb aytadilar puflaydida torating sindi torating sindi deb vasvasa qiladi u odam to bir ovoz eshitmaguncha yo bir hidni sezmaguncha burilmasin namozdan masalan namozda turgan holda shunaqa degan bo'lsa shunaqa holat paydo bo'lgan bo'lsa Shuning uchun dedilar, e, tahoratda o'sha istinjo qilayotgan vaqtda tahorat olishda e, o'sha olatiga yoki e, lozimiga suv sepib olsin deydi. Toki o'sha vasvasani kesishligi uchun. E, bir namlikni sezadigan bo'lsa, e, o'sha suv bu degan ma'noda o'sha tahoratli ekanligini aniq bilib turish uchun. Rivoyat qilinganki, payg'ambar alayhisalom o'sha e, izorlariga lozimlariga suv sachratib suv sepib olar ekanlar tahorat qilgan vaqtlarida ba'zi rivoyatlarda e, rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlari ham bor menga jabroil salovatullohi alayh tushib shuni buyurdi menga tahorat olishda bir suv sepib olgin toki keyin shayton senga vasvasa qilib bavul keldi tahorating sindi deyolmasin mana bu gap bilan demak sepib olishlik yaxshi narsa ekanda insonni hayoli sochilmasligi uchun. وأما الثاني وهو بيان حكم الحدث فللحدث أحكام وهي ألا يجوز للمحدث أداء الصلاة لفقد شرط جوازها وهو الوضوء قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بوضوء ولا مس المصحف من غير غلاف عندنا وقال الشافعي يباح له مس المصحف من غير غلاف وقاس المسح على القراءة فقال يجوز له القراءة فيجوز له المس ولنا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر ولأن تعظيم القرآن واجب وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها حدث واعتبار المس بالقراءة غير سديد لأن حكم الحدث لم يظهر في الفم وظهر في اليد بدليل أنه افترض غسل اليد ولم يفترض غسل الفم في الحدث فبطل الاعتبار ولا مس الدرهم التي عليها القرآن ودراهم التي عليها القرآن لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه فيستوي فيه الكتابة في المصحف وعلى الدراهم ولا مس كتاب التفسير لأنه يصير بمسه آه، ماسا للقرآن وأما مس كتاب الفقه فلا بأس به والمستحب له أن لا يفعل ولا يطوف بالبيت وإن طاف جاز مع النقصان لأن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة ومعلوم أنه ليس بصلاة حقيقة فلكونه طوافا حقيقة يحكم بالجواز ولكونه شبيها بالصلاة يحكم بالكراهة Xo'p, endi shu tahorat sinishligi to'g'risida qanday holatda haqiqatdan sinadi, qanday holatda e, hukman tahorat sinadi, qanday holatda sinmaydi, bularni aytib o'tdik, o'rgandik. Endi shu e, bobning ikkinchi qismi tahorat sinsa nima hukm bo'ladi? Biz bilamiz endi buni. Ana o'sha narsani yana aytyaptilar, ba'zi bilmaydigan narsalarimiz ham chiqyapti bu yerda. Ya'ni tahorat singanning hukmi e, bir nechtadir. Birinchisi tahoratsiz odam namoz o'qisa bo'lmaydi. Mana tahorat singani hukmi bu. Tahorat sindimi, demak siz namoz o'qiy olmaysiz. Chunki namoz joiz bo'lishining sharti yo'q sizda, tahorat yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz yo'qdir magar tahorat bilan. dedilar. Demak, tahorat bo'lmasa namozing namoz bo'lmaydi dedilar. Namoz o'qimagan dedilar. Tahorat bilan o'qigan dedilar. Betahorat namoz o'qima dedilar. Demak, tahoratsiz namoz o'qib bo'lmaydi. Tahoratsiz e, Qur'on kitobini, mushafni ushlab bo'lmaydi, agar ustida g'ilofi bo'lmasa. Bu bizim mazhabimizda. Imom Shofiy g'ilofi e, bo'lmasa ham ustida bir qoplamasi, ya'ni o'sha kitobdan ajrab turadigan g'ilof. Kitobni muqovasi degani emas bu. G'ilofi bo'lmasa ham Qur'onni betahorat ushlasa bo'laveradi der ekanlar Shofiy. Va bu Qur'onni ushlashlikni e, Qur'onni o'qishlikka qiyos qilyaptilar-da. Aytayaptilar-ki, tahorating bo'lmasa ham Qur'on o'qisang bo'ladi-ku. Demak, tahorating bo'lmasa ham Qur'on ushlasang ham bo'ladi der ekanlar. Biz nima dedik? Yo'q, tahorati yo'q odam Qur'onni ushlashi durust emas. dalilimiz Alloh taolo la yamassuhu illal mutahharun bu kitobni faqat tahoratli holda ushlaydilar deb aytib qo'ydi. Tahoratsiz ushlamanglar dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham e, Qur'onni faqat tahoratli kishi ushlaydi dedilar. La yamassal Qur'ana illa tahirun deb o'qisak agar ushlamasin, Qur'onni faqat tahir ushlasin degan avvalgi nahiy bo'ladi, ya'ni toza odam, tahoratli odamgina ushlasin degan buyruq bo'ldi. E, aqliy dalilga qarasak ham Qur'onni ulug'lab, Qur'onga ta'zim qilishimiz, Qur'onni ulug'lashimiz vojibdir. E, demak, u Qur'onni hurmat qilgan bo'lmay qolamiz. Qur'onni ulug'lagan bo'lmay qolamiz. E, agar Qur'onni tahoratsizlik tushgan qo'l bilan ushlasak, betahorat qo'l bilan ushlasak. Endi Shofiy Qur'onni o'qisa bo'ladi-yu, ushlasa ham bo'ladi degan gaplari e'tiborga olinmaydi. Bu to'g'ri emas. Ushlashlikni o'qishlikka e'tibor qilib, o'qishlik bilan bir xil deb o'ylash to'g'ri emas. Chunki tahoratsizlik og'izga tushmaydi. Tahoratsizlik qo'lga tushadi. Ya'ni tahoratingiz sinsa, yangi tahorat olsangiz, qo'lingizni yuvishingiz farz. Og'zingizni yuvishingiz farz emas. Demak, tahoratsizlik og'izga tushmas ekan. og'izni chayqash sunnat og'izni chayqamasangiz ham tahorat bo'laveradi. tahorat singanda og'iz chayqamay tahorat qilsangiz ham tahorati kamol bo'lgan bo'laveradi lekin bir sunnat bo'lmay qoladi demak tahoratning sinishligi qo'lingizga tushdiyu og'zingizga tushmadi og'zingiz ya'ni e, betahorat bo'lmadi degani e, qo'lni yuvishingiz farz ammo og'izni yuvishingiz farz emas tahorat singanda tahorat olayotgan vaqtingizda demak buni bunga e'tibor qilish botildir ya'ni qiroat qilish mumkin edi og'izda qiroat qilish mumkin edi betahorat vaqtida Ya'ni qo'lda ushlash ham mumkin deb bunga e'tibor qilish to'g'ri emas demak nima bo'ldi tahorat bilan qur'on ishlaymiz. qur'on kitobini mushafni faqat tahoratli holda ishlaymiz. yana tahoratsizlikda bir tangalarni ham ushlab bo'lmaydiki o'sha tangalarga qur'ondan bir oyatlar yozilgan bo'lsa qadimda shunaqa tangalarga kumush tangalarga o'sha oyatlardan yozib e, qo'yishlik bu musulmon mamlakatida odat bo'lgan ekan demak tangada oyat bor qur'ondan bir oyat qur'ondan so'z bor mana shunday tangani ham betahorat ushlab bo'lmaydi chunki qur'onni hurmati xuddi qur'ondan yozilgan narsani hurmati kabidir butun qur'onni hurmat qilib betahorat ushlamaydi tahorat bilan ushlardik demak qur'ondan bir oyat yozilgan narsani ham u tanga bo'ladimi yo yog'och bo'ladimi agar bir oyat yozib qo'yilgan bo'lsa uni biz betahorat ushlamaymiz demak bu yerda qur'on kitobiga yozilganmi bu oyat yoki tangaga yozilganmi farqi yo'q shuningdek mana biz odatda bilmaganimiz e'tibor qilmaganimiz bir masalani ham aytibdilar bu kishi tahoratsiz odam tafsir kitobini ham ushlamaydi debdilar chunki tafsir kitobini ushlagan odam qur'onni ushlagan odam bo'ladi qur'onni betahorat ushlamas ekansiz tafsirni ham ushlamaysiz biz bu gapni shunday tushunamiz Allohu alam e, ba'zi kitob tafsirlar juda qisqa bo'ladi tafsirni so'zi Qur'onni so'zidan oz bo'ladi. Ayrim joylariga tushuntirish berib ketilgan, umuman bir kitobni olinsa asosiy Qur'onni ancha-muncha izohatlar e, shu ya'ni tushuntirishlar berib ketilgan. Umumiy so'zlarni hisoblanganda Qur'onning so'zi ko'proq, tafsirning so'zi ozroq. Mana shu holatda bu Qur'on hisoblanadi. Nimani yarmidan ko'pi e, bir narsa bo'lsa, o'shani butun o'sha narsa deb hisoblanadi-ku, yarmidan ko'pdi. ana shunga o'xshagan e, bir kitobni yarmidan ko'pi Qur'on bo'lsa, yarmidan ozi tafsir bo'lsa, bu bu kitobni betahorat ushlab bo'lmaydi. Lekin bir kitobni yarmidan ozi Qur'on bo'lsa, yarmidan ko'pi insonning gapi tafsir bo'lsa, bu holatda bu kitobni betahorat ushlash mumkin. Tahorat bilan ushlagan afzal, lekin betahorat ushlashga ham ruxsat. Mana shunchalik deb tushunishimiz kerak. Chunki agar biz e, Qur'onni tafsiri bor kitobni betorat jamiyat desak, hamma kitoblarda ham Qur'on yoziladi va tafsir qilinadi. E, shu Qur'on asosida hamma diniy kitoblarimiz. Albatta oyatlar bor unda. Demak, har qanaqa kitobni toratilsa bo'lmaydi degan gap chiqadi. Ikkinchisi biz e, bilish bilganimiz bor. Jaloliddin Suyuti kitob tafsiri Jalolayn bor. Shu tafsiri Jalolaynni ikkita Jaloliddin tasnif qilib yozganlar, ikki kishi yozganlar. Mana shu musanniflari shu tafsirni aytadiki, men juda qisqa tafsir qildim. Nihoyat qisqa so'zlar bilan. Haqiqatda Jalolayn juda qisqa tafsir. Boshqa tafsirlar 5, 10, 20, 30 juzlik tomlik bo'lsa, bu Jalolayn e, shu bir juzlik kitob. Shunaqa qisqa, lekin juda foydali tafsirlardan ana shu kitobni yozgan kishilar aytishyaptiki biz bu kitobni tafsir qilib yozib shu betahorat ham ushlash mumkin bo'lsin deb qur'onni labzidan bir ozgina labz qo'shib qo'ydik ya'ni masalan qur'onda aytaylik 100 mingta so'z bo'lsa e, biz shuni 100 mingtadan ozgina oshiqcharoq o'zimiz so'zimizdan qo'shdik tafsir qilib toki yarmidan ko'prog'i bandani so'zi bo'lsa u kitobni betahora ushlash mumkin bo'lib qolsin deb demak qur'onni agar o'zining labzidan tafsirida labzi oz bo'lsa bu kitobni qur'on deb hisoblanadi va uni tahorat bilan ushlash kerak Insonning labzi ko'p bo'lsa mufassirni tafsir qiluvchi olimning gapi ko'p bo'lsa bu holatda o'sha kitobni agar tahoratsiz ham ushlash mumkin bu degani tahoratsiz ushlayveringlar degan fatvo emas mumkin deyilyapti tahoratli ushlash afzal Endi bizi e, tafsirimizga kelsak, shu yerda sizlarda hammalaringizda shu savol turgan bo'lsa kerak, tahoratsiz ushlash mumkin buni ham. Chunki bu yerda u kitobda avvalo Qur'ondan e, masalan ba'zilarda sura Fotiha bor, sura Baqarani birinchi beti bor. E, boshqa faqat tarjima bor, tafsir bor, ya'ni meni so'zlarim bor. O'shaning uchun bu yerda e, bandaning so'zi ko'p bo'lgani uchun bu kitobni tahoratsiz holda ham o'qisak, ushlasak bo'laveradi. boshqa tafsirlar kabi, ya'ni o'sha keng tafsirlar kabi. Agar Qur'on so'zidan ko'ra ozroq tafsir bo'lsa, ta'kidlaymiz, uni albatta tahorat bilan ushlash kerak. Endi fiqh kitobini bo'lsa, betahorat ushlashda ziyoni yo'q. Fiqh kitoblari, masala kitoblari, mana bu kitob, fiqh kitoblaridan eng yaxshilaridan. Tahoratsiz ushlash mumkin bularni, ziyoni yo'q. ammo mustahab, ya'ni yaxshi sanalgan narsa shunday qilmasligimiz, tahorat bilan ushlashimiz afzal. Shuningdek, e, tahoratsiz odam tahorat singandan keyin u tahoratsizlikning hukmlaridan biri yana shuki, Baytullohni tavof qilmaydi betahorat. Endi agar betahorat tavof qilsa tavof bo'ladimi desa, tavof bo'ladi, lekin nuqsonli tavof bo'ladi. Chunki Baytullohni tavof qilish xuddi namozga o'xshagan amaldir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam e, Baytullohni tavof qilishlik namozdir dedilar. Shuning uchun namozni betahorat o'qimaganingizdek, tavofni ham betahorat qilmang. Lekin tavofni betahorat qilsa bo'laveradi, deyapmiz, lekin nuqsonli bo'ladi. Namozni betahorat o'qisa bo'lavermaydi, namoz bo'lmaydi. Tavofni betahorat qilsa, uni tavof deb tan olinadi-yu, lekin nuqsonli tavof bo'ladi. E, nimaga? Bunga sabab shuki, ma'lumki, e, tavob haqiqatda namoz emas. Haqiqatda u tavofdir. Asli olganda u tavof, namoz emas. E, shu e, sababdan e, tahoratsiz ham tavob qilsa joiz deb hukm qilinadi. Ammo namozga o'xshagan joyi bor. Buni ham Baytullohga qarab, Allohning zikri bilan, yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tavof ham namoz deb turibdilar. Shuning uchun namozga o'xshatyaptilar bu. Go'yo tavof ham namoz kabidir, namozga o'xshaydi degan mazmundagi gap ekanda bu. Namozga o'xshash yeri bor uchun betahorat tavof qilish makruh ekan. Yaxshi emas, xunuk ko'rilgan ekan. Lekin e, u tavof tavof emas demaymiz. Nuqsonli bo'ladi, uning uchun o'zi jazo bo'ladi. O'sha betahorat tavof qilganligi uchun jazolanadi. Ya'ni jarima to'laydi. ثم ذكر الغلاف ولم يذكر تفسيره واختلف المشايخ في تفسيره فقال بعضهم هو الجلد المتصل بالمصحف وقال بعضهم هو الكم والصحيح أنه الغلاف المنفصل عن المصحف وهو الذي يجعل فيه المصحف وقد يكون من الجلد وقد يكون من الثوب وهو الخريطة لأن المتصل به تبع له فكان مسه مسا للقرآن ولهذا لو بيع المصحف دخل المتصل به في البيع والكم تبع للحامل فأما المنفصل فليس يتبع حتى لا يدخل في بيع المصحف من غير شرط وقال بعض مشايخنا إنما يكره له مس موضع المكتوب دون الحواشي لأنه لم يمس القرآن حقيقة والصحيح أنه يكره مس كله لأن الحواشي تابعة للمكتوب فكان مسها مسا للمكتوب ويباح له قراءة القرآن خب endi g'ilof bilan ushlasa betahorat Qur'onni g'ilofi bilan ushlasa bo'laveradi dedilar u. Buni tafsir qilmadilar. Ya'ni bu g'ilof qanaqa bo'lishi kerak? E, mashoyixlar, e, ulug' ulamolar, o'tgan olimlar shu g'ilof tafsirida g'ilofni tushuntirishlikda xilma xil so'z aytdilar ba'zilari aytyaptiki o'sha qur'onni ustida teridan qilingan e, muqovasi bo'ladi o'sha muqova g'ilof bo'ladi demak teridan bo'lgan o'sha muqovasi bor qur'onni tahoratsiz ham ushlasa bo'laveradi dedi ba'zilar ba'zi birlar aytadiki yo'q g'ilofdan murod yeng inson betahorat bo'lsa yengi bilan e, qo'li bilan emas yengini tortib turib, shu yengi bilan Qur'onni ushlasa bo'laveradi deb tushuntiradilar. Lekin to'g'risi g'ilof degan gapni shunday mazmunda tushunishimiz to'g'riroq bo'ladiki, g'ilof bu Qur'ondan ajralgan alohida g'ilof. Qur'onni shunga solib qo'yiladi. Olib o'qiladi, keyin solib qo'yiladi, haltasi go'yo Qur'onni. yoho u teridan bo'lishi mumkin u yoho bir e, lattadan bo'lishi mumkin. Xarita deyaptilar, xarita degani bir halta yo'l haltasi e, yo bir e, teridan yasab olingan qopchiq. O'shinga solib qo'yasiz, o'qiyotganda olib o'qib keyin yana solib qo'yasiz. Siz o'sha qopchig'i bilan, o'sha halta g'ilofi bilan tahoratingiz bo'lmasa ham ko'tarib ketaverasiz. Ushlashingiz mumkin o'sha g'ilofdan, lekin undan chiqqandan keyin Qur'onni ushlanmaydi. Ha Chunki Qur'onga yopishib turgan muqova bilan ushlasak, u muqova Qur'onga tobedir. Demak, o'sha muqovani ushaganingiz Qur'onni ushaganingiz bo'lib qoladi. Shuning uchun buni betorat tusha bo'lmaydi. Shuning uchun ham masalan Qur'on sotilsa deydi. Qur'onni birov sotsa, Qur'onni sotaman deb baholashganda o'sha muqovasi bilan birga sotadi. Demak, u ham Qur'onga tobe ekanda. Savdo qilindimi? Muqovani aytmagansan deyilmaydi, balki muqova ham birga ketadi. O'zi yopishib turgan muqov bo'lgandan keyin. Endi yeng degan so'z bu yeng bu e, ko'tarayotgan odamni tobesi, o'sha odamning kiyimi bu endi. Bu g'ilof emas u Qur'onga, balki ko'tarayotgan odamni yengi u. Endi ajrab turgan g'ilof biz ta'kidlaganimiz. U Qur'onga tabi emas, u g'ilof alohida narsa. Masalan, Qur'onni sotsangiz, siz e, mana shu g'ilofini ham berasiz, yo g'ilofi bilan sotaman degan shart bo'lmasa, unda g'ilofini olib qolasiz. Demak, u alohida narsa ekan. <sighs> Ulamolarimizdan ayrimlari bunday gapni ham aytgan ekanlar. Demak, Qur'onni betahorat ushlash makruh bo'ladi. Shu Qur'on yozilgan joyda ushlash makruh bo'ladi. Yozilmagan chekasi bor u oq joylar, U yerdan ushlasa bo'laveradi degan kishilar ham bo'lgan ekan. shu toarati ko'p sinadigan yo erincha odamlar qo'l keladigan bir masala aytilyapti-da. Ba'zilar deyaptilar, lekin e, chunki e, haqiqatda odam Qur'on dushagan bo'lmaydi, oq varaq dushagan bo'ladi. Lekin bu gap to'g'ri emas dedilar. Qur'on yozilgan varog'ini qayeridan ushlasangiz ham betahorat ushlab bo'lmaydi. E, ya'ni Qur'on yozilgan joyiga qo'l istaydimi yo oq joyiga qo'l istayaptimi farqsiz, durust emas. Chunki chekalar yozilgan joyga tobe bo'lib turadi-da. Shuning uchun chekasidan ushlasangiz ham yozilgan, Qur'on yozilgan joyda ushagandek bo'ladi. Demak, makruhdir. Betahorat ushlab bo'lmaydi Qur'onni. Va yubahu lahu qira'atul Qur'on. Lima ruya anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kana la yahjizuhu an qira'atil Qur'on shay'un illa al-janaba. Va yubahu lahu dukhulul masjid. لأن وفود المشركين كانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فيدخلون عليه ولم يمنعهم من ذلك ويجب عليه الصوم والصلاة حتى يجب قضاؤهما بالترك لأن الحدث لا ينافي أهلية أداء أداء للصوم فلا ينافي أهلية وجوبه ولا ينافي أهلية وجوب الصلاة أيضا وإن كان ينافي أهلية أدائه لأنه يمكنه رفع يمكنه رفعه بالطهارة Xo'p, mumkindir inson uchun betahorat kishi uchun Qur'onni qiroat qilishlik. Ya'ni tahoratsiz bo'lmasa ham o'qisangiz bo'laveradi. Yot o'qish haqida ketyapti gap. Qur'onni ushamay o'qish haqida ketyapti. Rivoyat qilinganki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini Qur'on o'qishlikdan to'smasdi hech narsa, magar junublik to'sardi. Agar junub holdagina o'qimasdilar, boshqa vaqtda tahoratlimi, tahoratsizmi o'qirdilar. Shuningdek, betahorat odam masjidga kirishligi mumkin. Tahoratsiz holda ham. tahoratsiz inson, masalan, birov tahorat olmaydi, umrida tahorat olmaydi deb o'ylaysiz. Shunaqalar masjidga kirib qolsa, o'zini bir ishi bilan yo birovni istab, uni haydab chiqarishga haqqimiz yo'q ekan. Chunki mushriklarni elchilari kofirlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelishib, u kishi masjidda vaqtlarida masjidga kirardilar payg'ambarimiz oldilariga. payg'ambarimiz chiqinglar sizlar mushriksizlar, mushriklar najas degan oyat bor. O'sha betahorat umuman najas bo'lgan kofirlarni ham masjiddan betahorat kirib qolding, tahorat olib kirgin deb chiqarib yubormasdilar. Balki betahorat kirish mumkin ekan masjidga. yana bir ko'rinishda juda sodda bir masalani aytyaptilar. Betahorat odamga ham roza tutish vojib, namoz o'qish vojib. Hatto tark qilsa qazosi vojib deb qo'yibdilar. Bu nima degani bu? Ya'ni ba'zi odamlar namoz vaqtida namoz o'qiyapsiz, bir chekka chiqib turadiganlar bo'ladi. Ha desa, tahoratim yo'q edi deydi. ana shularga aytilyapti tahorating bo'lmasa ham senga vojib ya'ni farz bu namoz tahorat olib namozni o'qiysan deyapti tahorati yo'q vaqtida farz o'may turadi degan birorta ahmoqning fatvosi bo'lsa unaqa emasligini aytyaptilar shu kabi tahorati yo'q holda ham ro'za tutishlik vojib tahoratim yo'q uchun ro'za tutmadim olmaydi. hatto junub bo'lsa ham ro'za tutadi e, ro'zasi bo'laveradi e, suv topganda g'usul qilib E, demak ro'zada tahorati bo'lmasa ham e, hatto e, katta tahoratsizlik junublik bo'lsa ham ro'za tutadi ro'za tutishi vojib uni e, namoz o'qishi ham tahorati yo'q odamni ham namoz o'qishi vojib tahorat qilib ya'ni tahoratim yo'q degan uzrga o'tmaydi chunki e, betahoratlik ro'za tutishlikka ahl ekanligiga teskari emas bir odam betahorat bo'lsa bu odam ro'zaga ahl emas ro'za tutishga haqsiz deyilmaydi demak e, bu odamga ro'za vojib bolishligi ham ahil bu adam. ya'ni ro'za vojib u inson ustiga e, shuningdek betahoratlik e, bir odamga namoz farzligiga ahil ekanligiga teskari emas bu odam namoz bu odamga farz betahorat bo'lsa ham faqat tahorat olib o'qisa namozi namoz bo'ladi Chunki betahorat vaqtida roza tutsa bo'laveradi, betahorat vaqtida namoz o'qisa bo'lmaydi. Ammo tahorat olib namoz o'qishligi farz bo'lib turaveradi. Chunki u tahoratini olib e, betahoratlikni ketkizib namoz o'qishi mumkin. Demak, mana bu o'qiganlarimiz o'sha e, tahoratni nimalar sindirishi, tahorat singandan keyin qanday hukm bo'lish haqidagi gaplar edi. Navbatdagi darsimizda inshaalloh g'usul hukmlari haqidagi fasl o'qiladi.